Ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիան ամփոփել է տարին ներկայացնելով ըստքաշային կարգերի առաջատարներին եւ բաշխելով 600.000 դոլար ապարքեվավճարների ֆոնդը։ Հայաստանի հավաքականներից վարկանիշային ցուցակումը միայն հունահռոմեական ամշամարտի Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն 72 կիլոգրամ քաշային Մախլա Սամոյանը, աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալի համար նա ստացել է 60 միավոր, Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալի համար 18 միավոր։ Մախլա Սամոյանը միջազգային ֆեդերացիայից կստանա 10000 դոլար։ Այս քաշային կարգում երկրորդ հաղորդը Լեհաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սահակյանն է։ Լեգենդար ըմբիշ Արմեն Նազարյանը նոր պաշտոն է ստացել Բուլղարիայում։ Կրկնակի օլիմպիական չեմպիոնն այլևս չի գլխավորի հունահռոմեական ըմբշամարտի Բուլղարիայի ազգային հավաքականը։ Նա նշանակվել է հունահռոմեական ըմբշամարտի Բուլղարիայի բոլոր տարիքային խմբերի հավաքականների գլխավոր պատասխանատու։ Աշխարհի երրակի չեմպիոն Եվրոպայի 6-ակի ոսկե մեդալագիր Արմեն Նազարյանը Բուլղարիայի հավաքականը ղեկավարում էր 2012 թվականից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի Կարգապահական եւ Էթիկայի կոմիտեի որոշմամբ Սևանը հերացվել է Հայաստանի Պրեմիեր լիգայից։ Հերացման պատճառը ակումբի անհարգելի պատճառներով չներկայանալն է Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի երկու հանդիպման։ Իսպանիայի առաջնության 9-րդ տուրից տեղափոխված խաղում Մադրիդի Ռեալը ընդունեց Բիլբաոյի Ատլետիկին։ Իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ 40-րդ րոպեին խորվատ կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչի փոխանցումից հետո մրցակցի դարպասը գրավեց ֆրանսիացի հարձակվող Կարիմ Բենզեման։ Ռեալը 36 միավորով առաջատարն է եւ 7 միավոր առաջ է երկրորդ տեղում ընթացող չեմպիոն Ատլետիկոից, որը մեկ հանդիպում քիչ է անցկացրել։ Ատլետիկոն 8-րդն է 20 միավորով։ Ֆրանսիայի առաջնության 16-րդ տուրում առաջատար ՊՍԺ-ն սեփական խաղադաշտում մրցեց Նիցայի հետ եւ բավարարվեց ոչ ոքի արդյունքով։ Թիմերը գոլ չխփեցին։ Մեկնարկից առաջ Մեսին ցուցադրեց այս շաբաթ ստացած ոսկե գնդակը, իսկ ՊՍԺ-ի իտալացի դարպասապահ Ջանլուիջի Դոնարուման տարվա լավագույն դարպասապահի Լև Յելշինի անվան մրցանակը։ Բարսելոնայի պաշտպան Սերխի Ռոբերտոն կվիրահատվի առաջիկա օրերին հաղորդում է կատալոնական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ 29-ամյա իսպանացի ֆուտբոլիստը աճ ազդրի ուղիղ մկանի վնասվածք է ստացել վիրահատությունը կիրականացվի Ֆինլանդիայում։ Ֆուտբոլիստի ապակինման ժամկետները դեռ հայտնի չեն։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Սերխի Ռոբերտոն Բարսելոնայի հետ մասնակցել է 12 հանդիպման, խփել 2 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։